micro racontoi. Nova literatura genro? Uno el la plei caracterizai inclinoi de la homo estas racontado. Di estas parto de la homa historio. ONI presca o raitas diri che HOMOI ne vivas sen racontado, CHU pri verai, ciu pri ficciai aferoi. Shaine la per transdonado de spertoi al alia cun homoi havas ian mensan funccion Ciu di helpas la equilibron de la mensa sano de la racontanto Ciu di helpas la racontantoin in ech am temas pri fantasia racontoi chu auscultantoi ricevas helpon por el teni la crudetson de la vivo en nia mondo, facto estas che dum iar miloi la homoi racontis siaen cae aliulaen spertoin en obseda oftezo. Homoi ne vivas sen racontado. Racontado farigis arto, arto per vortoi. Di comencidis cune cun lingvoi. Di evoluis de stonae desegnajoi faritei de primitivuloi cae atingis eminentetson en romanoi noveloi racontoi. Dum la lasta iardecoi nova literatura genero firmigis en la tuta mondo ene de iaspeza minimumisma movado. Temas pri la arto raconti tutan historion per, kiel eble, plei mal multai vortoi. La afero, nun tempe, furoras. La criterio varias de nur quelcai vortoi gis duon pagio. La defio estas usi fantasion de la legantoi, quiui mem completigas la nediritan lausia gusto. En tiu senso, gi iom similas poesion. Sed, micro racontoi au micro noveloi tutte ne estas simple anecdotoi. quancam mili povas ja esti rumurai. Ilia secreto cusas en la surpriso ce la fino de la texto quiu aldonigas al neordinare situatioi, tiel che post la lasta vorto leganto sin demandu. Quion pensi pritio? Micro racontoi estas ciam provocae cae mal banalai. La afero tiel multe disvastigis, che la belarte concursoi de Universala Esperanto Assozio decidis inclusivice tiu novan genron inter siain premio brancioin. Cae shaine la publico varme acceptis la ideon. Dum la laste concursoi, a da autoroi provis sur tiu campo, cae la resulto estas tiel bona che la organisantoi consideras la ebletzon attribui plida premioi en citiu brancho. Gis nun, oni estigis nur unu premion al micro raconto en ciu concurso. Cae plie, la organisantoi bedaurante che multae neprimiitae vercoi, sen dube valorae, neniam atingus la publicon, decidis aperigi libroforme antologion. Publicigis belega libro, quiu meritas nian entusiasman attenton. Ciui steloi etas nocte, micronoveloi cae aliei microracontoi, eldonita de mundial. La covrilo estas arta, cae la enhavo mirinda. Antal parolo de Miguel Fernandez, cae eseo de Giulio Capa, malfermas la volumeton. Secvas premiitai vergoi, cae aliei, quiuin probable la publico neniam havus la ocasion legi, se ne per citiu libro. Quelcae shainas al maestre. Kiel hom lupo de lor patadilie, unu el la plei trafa in mie opinie estas tio de Francisco Javier Moleon. Iengi, oron similas. Ču tio estas cio? Mi demandis. La cerco restis silenta. La libron completigas collecto da micro racontoi de classicae esperanto autoroi, quio montras che la afero ne estas tute nova. Cai collecto da micro racontoi de la hispano Livendec, Miguel Gutierrez Aduris, la secretario de la belartai concursoi. Lau mia iugio temas pri pura literaturo ne pre leginda libro.